Također muslimani u današnjem vremenu pogrešno shvataju riječ Tauhid, pa misle da Tauhid znači tekfir Zerića ili tekfir Zaheda, što je obaveza u svakom slučaju, međutim to nije od glavnih karakteristika jednog muvehida. Glavne karakteristike, sifati i svojstva jednog muvehida, čoveka koji je spoznao i naučio Tauhid, jeste poznavanje Allaha Tebara Kiretara, spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova imena i svojstva na način da kada naučiš njegova imena i svojstva da ga upožavaš to da igraš sa vahom zinom, a želiš da ti java pomogne onda kada dobiješ probleme, اشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهر أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهر وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر Fine será, drugo se nikad poslanika u ovoj borci. A što ti nije, se borilo zajedno sa Allahom i poslanikom u biti na bedru. Napisali su pismo Omeru radi Allahom, u kojem traže pomoć, podršku, da pošalje došli, vojnika i rasne opreme u borbi protiv Allahom nebizu. Šta im odgovara Omer radi Allahom? Allahov poslanik, ali ih zelatu veselam, se protiv mušnika u biti na bedru, stvorio, a njegov okuma je bila daleko slabša i mala od vaše i je zarekao šta se sada čini. Bije slad i opet se bolje protiv Allahu, protiv društvika. upotrebio svoje veze koje imam. Jedina veza koja mi je potrebna jeste veza između mene i Allaha bare barek mara. To je ispravno Allah. Allaha. Allahom imena i svoje stavljanje. Međutim, ljudi, kada upadnu u probleme, ne razmišljaju Allaha. Prvi koji mu padne, prvi koji mu padne na pamet, jesu ljudi, jeste doktor, jeste njegov rođa koji radi u vladi i u politiji. Sve mi na kraju, korist od mušnika, korist od nevenika, nego nevenika u vremenu Allahovu kurbe. Jer oni, kada bi upadu probleme, da Allahe muhli sine lehu din, Allah bi stvari istinski, iskrenu mu vjeru svoje vene. Bez imamo širka, hvala li su čisto, samo bi Allah moli kada upadu.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 Njega uzvišenog stavimo i hvalimo, jer njega želeva ala oprost i pomoć molimo. Koga Allah tebareke ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zavodu odvesti ne može, a koga Allah tebareke ta'ala u zavodu stavi, nikomu na pravi put ukazati neće. Svjedočimo da nema Boga osim njega tebareke ta'ala i svjedočimo da je Muhammed Ali Isra'atu Veseram njegov rod, njegov poslanik, pečat svih poslanika. Svaki vjernik u Allaha Subhanahu Wa Ta'ala zna i ubjeđen je u to da kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala neće nikakvog dobra naći niti na ovom, niti na budućem svijetu sve dok ne bude upotpunio svoj tauhid, tauhidu Allahi Azzavidžel. Sve dok ne bude naučio, ne bude naučio tauhid i ne bude ga sprovo u praksu I sve dok se ne bude odrekao širka, neće kod Allaha naći nikakvog hajra, niti na ovom, niti na budućem svijetu. Na, ovo, na ovom svijetu ga, te, ga čeka teskoban i težak život, a na sudnjem danu ga čeka vatra koja će vječno trajati. Mnogi muslimani u današnjem vremenu pogrešno shvataju riječ Teuhid, pa mislite da Teuhid znači tekfir Sejića ili tekfir Fahedan što je obaveza u svakom slučaju, međutim to nije od glavnih karakteristika jednog muvehida. Glavne karakteristike, sifati i svojstva jednog muvehida, čoveka koji je spoznao i naučio tevahid, jeste poznavanje Allaha Tebarek i Letara, spoznaja Allaha Subhara Letara kroz njegova imena i svojstva, na način da kada naučiš njegova imena i svojstva, da ga obožavaš, po onome što si o njemu Subhane Vajdara naučio iz Kurana i Sunneta. Kaže Allah u karih Karihi Salatu Veselam, Allah ima 99 imena, 100 manje jedno, koji ih nauči, ući će u džene. Koji ih nauči i sprovede u praksu, ko spozna Allaha i zna ko je njegov gospoda sa njegovim imenima i svojstvima, jer kako ćeš da zoveš i moliš onoga koga ne poznaješ. A ka Allah subhanahu wa ta'ala ti naređuje pa kaže وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدَعُوهُ بِهَا A Allah ima najlepša imena, pa ga njima zovite. Pa zovite Allaha tim njegovim najlepšim imenima koja ti naučio gdje? U Kur'anu i sunnetu. Jedno od ovih imena uzvišenog Allaha jeste El-Wekil od riječi Tevekul. Tevekul znači oslanjanje ili oslonac ili uzdanje u nekoga, da se u nekoga uzdaš, da se na nekog osloniš. Iz te riječi je izvedeno Allahovo te bareke vetara ime El Wekil, onaj na koga je oslonac, onaj na koga možeš da se osloniš, onaj kome možeš da prepustiš tvoje probleme onda kada si nemoćan, a nemoćan si uvijek, Pa zato kažeš la haule wa la kuvete ila billah. Nema niti snage, niti moći, niti pomoći osim Allahove. A Allah je el vekil, onaj koji će preuzeti tvoj problem na sebe te barke ve El vekjala u arapskom jeziku znači punomoć. Što znači da nekome prdiš ili da nekome ostaviš da određenu stvar riješi u tvoje ime. Da opiš nekoga da riješi problem za tebe ili stvar, a to je Al-Wakil, tvoj zastupnik, tvoj zastupnik onaj koji se brine za tvoje probleme, a da ih on za tebe riješi, a to moraš priznati jer si ti slav. Allah je tebala neka zada, el kawiju ilmet, ja i silni, džele ala. Ono mina, odnosno mu vehida koji je spoznao tevhid, jeste da nauči koji je njegov gospodar tebala neka zada. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svojim robovima da se osvone na njega u preko 50 mjesta u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje mu'minima da se osvone na njega. I spominje neosvanjanje na Allah te barek vrtala kao svojstvo licemjera, kao svojstvo munafika, oni koji su nevjernici kafiri u srcu, a jezikom ispoljavaju da su muslimani i lažu pri tome la haure vela te illa bina. Tevekul, oslanjanje, znači da si sto posto, da se sto posto uzdaš u Allaha subhanahu wa ta'ala i da se odrekneš od onoga što je kod ljudi. Da se uzdaš u Allaha subhanahu wa ta'ala da ćeši ti tvoj problem i da će te on zastupati i da će ti pomoći. Zbog toga mnogi učenjaci ime Allaha azzawajal al-wakil prenose, prevode kao zaštitnik, što je pogrešno. Ali može biti, ako je samo zaštitnik, ono je pogrešno. Ali ako bi se uzelo jedno od prevoda zbog siromaštva bosanskog jezika, onda bi se moglo reći ostanačenje imena El-Vakil. Jeste zaštitnik. Onda kada si spad i kada nemaš nikakve za, zaštite, onda se osloniš na Allaha i on će ti biti zaštitnik. Te bareke, u etearat. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala naređuje na mnogim mjestima da se oslonimo na njega i da će pomoć samo od njega te bareke je ta'ala doći. Pa kaže Allah te bareke je ta'ala savjetujući i naređujući onima koji žele pomoć, odnosno koji žele pomoć od Allaha se pobjeru, da je neće naći osim ako se oslone na Allaha te bareke je ta'ala. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala i jevu surukumu lahu felah gali belekum Ako vas Allah pomogne, neće nikoga imati koji će moći da vas poradi. Wa in yakhdhulkum man dhal ladhi yansurukum min ba'di. A ako vas Allah na cjedinu ostavi, pa ko je taj koji vam može pomoći? Wa ala Allahi فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Pa neka se onda na Allaha uzdaju oni koji vjeruju. Neka se na Allaha oslone mu'mini. Ako vam Allah pomogne, ko vas može poraziti? Ako vas, a, ako vas Allah napusti i ostavi na cedulu, ko će vam pomoći? Niko. Zbog toga se mu'mini na Allaha osmane. Ovo je Allahova naredba te bareke vatara. Koliko je mali skupina pobedilo ogromne skupine. Zbog čega? Zbog sebe koje su poduzeli, a to je pokornost Allahom i njegovom poslaniku na prvo mesto, a druga stvar, i to je najjači i glavni sebe osplanjanje na Allaha te barike oteala. <clears throat> Mnogi daje ili muslimani koji žele da ili, ili pokušavaju da sprovedu naredbu Allaha te barike oteala, to je dava i poziv u Allahov din, nakon određenog vremena kada vide da se ljudi ne, od, ne odazivaju istini a istina je Kur'an i sunnet, onda oni izgube nadu. A Allah subhanahu wa ta'ala ti naređuje da, da kada se ljudi okrenu od tebe i kada se napuste i okrenu se samo i ne žele da, ide, da idu put Kur'ana i sunneta, Allah ti subhanahu wa ta'ala naređuje šta? A te vas kul, da se na njega osloniš i da ostaviš one koji neće putem. فكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ti reci istinu od svoga gospodara, pa ko će da nek veruje, ko će da veruje, neka veruje. a ko će da učini kufr da bude nevjernik, neka bude nevjernik. Fela فلعلك باخر نفسك على آثارهم إلا يؤمن بهذا الحديث da ćeš ti od duke kloniti ako oni ovaj govor neće da veruju, o Muhammede pita Allah te bareke zara svoga poslanika ali i sratu veselam Osloni se na Allaha ako neće da veruje. Ako te ostane i napuste i okrenu se, kaže Allah te bare kratara, fa in te vallau, fa kul, hasbi Allahu la ilaha ilahu, alaihi te vakeltu, wa hu rabbu la ašlavim. Ako se oni okrenu, ako leđa okrenu, ti reci, Allah mi je dovoljan, nema Boga osim njega, la ilaha ilahu, alaihi tavakeltu, na njega se ja oslajam. Alaihi te vakeltu, na njega se ja oslanjam. Slade neka je gospodar, arša veličanstvenog. To je ono što ti Allah naređuje. Ne naređuje ti Allah da iskriviš Allahovu vjeru kako bi ljudi primili. Da uvedeš u Allahov din ono što nije da Allahov vjere kako bi ljude pridobio. Nije to mudro zdave. Mudro zdave je da kuli hakum i rabikum reci istinu tvoja gospodara. Koliko god u ušima onih koji ne vjeruju to zvučilo grubo, krupno, terorizam, ti reci istinu od Allaha, pa ko će da vjeruje, neka vjeruje, ako neće da vjeruje, ne mora da vjeruje. Kufr je učinio na svoju štetu na haule vela kuete, ila zila. Ođe, mnogi ljudi zbog nepoznavanja teohida, a kada kažemo teohid, šta znači teohid? Teohid znači Allahova subhanahu wa ta'ala jednoća u njegovim imenima i svojstvima, u njegovim djelima i u ibadetima njegovih robova prema njemu te bareke wa ta'ala. Oni koji je poznan za mir, da je uvakil onaj na koga je osnovat, na koje se ljudi moraju osnoviti ako žele ikakav hajr na ovom ili, ili na budućem svijetu, zbog neznavaja te uvida kada dođe Allahov neprijatelj na koga se oni osnovaju. Osnovaju se na NATO fakt, Umjesto da zovu Allaha se bareke tada, oni zovu NATO pakt. Kada dođu neprijatelji za svih strahove kao ashabi naru vahirin, oni postupaju kao nevjernici i kao mušnici, a to jesu. Jer njihova pomoć je kod Allaha, a nije kod Allahovog neprijatelja, ovo je jazin, bila. Riječi vjernika, riječi ashaba i naru vahirin, prijatelja Allahovog poslanika, koje su bile kulle usibena illa ma kaseb Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal al mu'minun rekoše le yusibena illa ma kaseb Allahu lana ne može nas zadesiti osim ne može nas zadesiti ono što nam je Allah propisao da nam se desi huwa maulana on je naš zaštitnik on je naš polagač وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن الله لك تصن vjerni. Allah je naš pomagač i Allah je naš neprijatelj. Kada dođu neprijatelji, veći neprijatelj, el iblis, prokleti iblis, šeitan, lanetullah jarejni, za kojeg Allah subhanahu tada kaže i obećava i njemu i onima koji se Allah subhanahu wa ta'ala boje innehu lejse lehu sultanun على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون نيما أن نكاك بيبوشي nad onima koji djeluju i koji se na svoga gospodara oslanjaju. Ali tako nije dobro svakako, znate zbog čega? Šeitan i kako ima moći nad ljudima. On je taj koji ih je upregao poput konje. Sjetno, onako kako on naređuje. Allah ga prosleo. A oni su njemu pokorni pa je i njih prokleo zajedno sa njivoj jazim i Dva da nemaju kod sebe, pa šetan ima nad njima sultan, ima vlas na njima, ime hu ne se nehu sultanom, ale da njima avedu. On uistim nema nikakve vlasti. Nad kim? Onima koji vjeruju, u ala radihim je terakerun, i koji se na svoga gospodara odslanjaju, pa a oni jadnici, prokletnici, Zato je nema njima dva svojstva, prvo mjesto ni vjeruju, a na drugo mjesto ne otvaraju se na Allaha, zbog toga šeitan ima kako tekako sultana nad njima. Ima vlad i moć i on je taj koji naređuje lijevo i desno, a oni ide, a oni idu svojno njegovim naredbama na havleve na koje te sila vila. Kada je neprije šeitan, židovi kršćani ili voljeno, da se pokoriš Allahu njegovom poslaniku, a onda da se uzdaš i okoriš na Allaha, a pobjeda bi sama došla. La haule vela kujete, illa bilani. Također Allah subhanahu wa ta'ala naređuje osmanja osvrt o svom doprinosu. Allah je propisao borbu, ne u odbrani, to je bilo nekada na početku, ali je onda u teare drugim ajetima, pa je propisao napad na one koji ne vjeruju. Napad na one koji ne vjeruju prije i uopšte dođe ideja da napadu muslimani. Pa kaže Allah te barek letala. Kale ređulani mine ledine jahafune en'ame Allahu alejma. Reko še dva čoveka od onih koji su se Allaha bojali. Kojima je Allah svoje blagodati dao i milost ukazao. Reko še. Udhulu alejhimul bar. Upatite Upatite na njihova vrata upadnite na kapije, navalite na kapije njihovog rada. Fa in dahaddumuhum, fa inaku, wa in dahaddumuhum, fa inakum gharibun, a kada ođete u grad, vi ste sigurno pobjedili. Njegovom pravu. Vi ste, vi ste pobjedili, ne ste prijatelja. Njegovom pravu kod nas. Wa ala Allahi, kad je te vakeli mu'minun, i na, Allaha neka se oslane. Vjerujte. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين كاجا الله سبحانه وتعالى إن الله توصلت أخو سيريتي أخو سيريتي nemojte. To se zove مفهوم المخالفة jedno pravilo svatanja Kur'ana i Sunneta. Svatanje suprotnog. Wa ala Allahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Na Allah se oslonite ako ste vjernici. ako ste nevjernici, onda nemojte. La hawla wa la quwwata illa billah. Upadnite im na vrata upadite na kakvi njihovog rada. Kada bude donuća, vi se pobedili nečava i na vala se oslonite kad se oslone oni, oni koji vjeruju. La haule vela kuvete, illa vila. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u Kur'anu spominje da je ne neoslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala svojstvo munafika, onih koji ne vjeruju. Munafik kaže oslonio sam se na Allaha, a prije toga je nazvo dvajeset različitih ljudi kako bi mu bili posrednici u rešavanju njegovog problema. Zato je na Allah. Čovjek kada krene preko granice, prije toga sredije, ženi s kime, hijab, a onda se osuni na Allaha, ne u Allaha, to nije oslanjanje na Allaha. To je čehr, neznanje i poigravanje sa Allahom i tebare kretara dinom, na tebi je bilo da pustiš bradu, da je ostaviš, da je ne diraš. Jer je haram da je diraš. Haram je da je kratiš. Haram je da je čačkaš. Allah poslanik spominje dvije stvari u hadisu. Po mnogim hadisima koje je bilaži imam al-Bukhari i muslim i tirnizi i nesaji i Abu Dawud i Maže i drugi. Hadisi koji, koji nema razilaženja. Allah poslanik spominje dvije stvari u hadisima. Samo dvije, nema treće. Jedna je gradite brkove. Šišajte brkove, otklanjajte brkove. A druga je pustajte brade. Nije lako postati se nebrekovo. Pusti je, ali je skrati sa strana. Pusti je, ali je skrati od obzo. I tako dalje, i tako dalje. Već riječ pusti, znači ne diraj. Ostavi. Tako da je haram da se krati brada, a o vrijanju uopšte nema razgovora. La haule vela kuete ila bilala. Ako si htio da te Allah poštedi spletki nevjetnika, onda budi ti onaj koji mu se pokorava i ne postavlja pitanja. Radi ono što ti Allah naredio i njegov postani karih i sallatu lesram. Onda se otvori na Allaha i Allah će te štititi te barek i ala. A ti si uzora se igra sa Allahovim dinom, a želiš da ti Allah pomog nama kada dobiješ probleme, neće toga nikad biti. Nikada se to neće desiti. Jer Allah ne dozvoljava da se ljudi igraju sa njegovom vjerom. La hauleve la kuvete ila bila. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o munaficima iz je kulu l-malikune wa ladine fi kulubih mre gada haula i dinuhum Isto ovo govore munafici u našem vremenu. Kada rekoše munafici i oni u čim, na srcu, oni u čim srcima je bolest. Ove je njihova vjera prevarila. Wallahi isto ovo munafici, neprijatelji Allaha i njegovog poslanika i naši neprijatelji. Gori od židova i kršćana, licemeri munafici, isto ovo govore u našem vremenu. Ove je prevarila njihova vjera. Oni su se prevarili sa njihovom, njihovim tumačenjem Kurane Suneta, a Allah to nije tumačenje. Tumačenje je temin, tumačenje znači da baš imamo jednog ajeta, da uzmeš ono što nije njegov vaština, da je vaštinu jednog ajeta, da je ti protumačiš na neki drugi način. To je znači tumačenje i to je zabranjeno. Nema tumačenja. Osim onog što je prenešeno za Allahov poslanika i gleda sahaba i samo vaje reim, to se zove tefsir. A te ulin, tumačenje, interpretacije na svoj način, to ne radi jedan mu'min već uzima ono što Allah subhanahu wa ta'ala kaže njegov poslanik. Kaže u monakici, garre ha'u la idinuhu. Ove je njihova vjera prevadila. La haure je rakuete ila bila. U men je tevakel ala Allahi, fe inna Allahe azizun hakim. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ajeta kaže, međutim onaj koji se na Allah osla osloni, pa neka zna da je Allah silan i mudar. Neka govore monakici o nama, ove je njihova vjera prevadila gajaju ih na svakom mjestu na Dunjalu. Bradom ja na jednu granicu ne može da prođe, a da ga ne skraju pola sata ili duže ili nekoliko sati. Nemoguće je da prođe da te ne uzmu sa strane, da te ne pretresu. Pa kažu morati ti, gare, hajde, u čemu? U snijeđenju Allahovog poslanika sa sveme. Allah subhanahu wa ta'ala odgovara njima, daje mu'minima odgovor kako će odgovoriti Allahom i neprijateljima. Onima koji su se okrenuli od Allahom. Pa ko se na Allaha ostani, Allah mu odgovor. La haule vela kuvete ila ila. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slijede Kur'an i Sunnet. Da nas učini od onih čija srca zdravo prihvataju Kur'an i Sunnet. Mnogi zbog njihovog pogrešnog shvatanja vjere, njihova vanština je lijepa, a njihova srca su bolesna. A oni drugi, čija je vanština truhla, truhla je zbog truhlinja njihovih srca u jadrbita. A i prvo, a i drugo je ružno. Hasbu na vahu je njeme vekim. Hasbu na vahu je njeme vekim. Molim Allah subhanahu tada da očisti naša srca od nifaka, Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama i svim muslimanima. Molim ga te bareke sada da ispravno shvatamo Kur'an i sunet. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبع الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Mnogi muslimani pogrešno shvataju tevekul, oslanjanje na Allah. Pa kažu, ako ti ne bi radio u ovoj državi, umro bi od gladi. To je prvi znak da čovjek ne poznaje teuhid. Da ne poznaje Allah subhanahu wa ta'ala. Jer kaže Allah poslani kalehi sallatu wa sallam. U hadisu koji prenosi Omer ibn Khattab radijallahu anhu, emir al-mu'minin. <clears throat> kada biste se vi istinski oslonili na vas, bili bi poput ptica koja ujutru iz svoje gnjezda izađe praznog stomaka, a uveče se vrati punih stom, punog stomaka. La haule vera kvote ime. Da li ova ptica otišla na posao da nosi ili veže železo? Da li ova ptica bila na ili je bila kod nekog dobrog prijatelja kako bi ona pozagila i netak pa da napuni svoj stomak? ne Allah, već se osvodila na, na Allaha, ptica zna da neće umrijeti od glavi sve dok ne bude pojela zadnji zalogaj koji će je Allah prije 50 godina propisao da će ga pojesti. Ptica zna, a Isa ne zna, jer je glup. Misli da će steći i metak i bogatstvo svojim radom, neće. I metak i bogatstvo će seći onda kada ti ga Allah da. Pogledajte beduine Nepismeni ljudi ne znaju Kur'an da čitaju. Ne znaju jedan har, niti jedno slovo. Ali su milioneri. Pogledaj, pogledaj za Saudijskog kralja, Abdullah, koji ne zna dvije rečenice ni zvori, a da napravi deset grešaka. Milijarderi. Da li on to zaradio svojim rukama? Ne, već mu je Allah se bare kratara dao kako bi njegovu patiju povećao i na ovom i na budućem svijetu. La haure ve la kurete ila bila. I to je stanje svih nevjernika i izdajnika islama i muslimana na haule vela koje te ima zima. Kada bi se teistinski oslonili, oslonili na Allah, osloni se na Allah, otijedi na posao, ako toga dana ne bude posla, Allah će te obskrbiti, ne sečiraj se. Međutim, ljudima je ovo prvo najpreće, to je da ja imam. Kakav će mu jedno sa Allahom biti, to je nebitno. I ovdje je odbio svoj teuhid, la haulebe, la kuvete, ila bila, ne poznavajući Allaha teraketara i ne davajući Allahu njegovu njegov pravo, a to je da se osloniš na njega, da se uzdaš u njega i da si ubjeđen da te Allah neće ostaviti na tjedinu. La haulebe, la kuvete, ila bila. <clears throat> Prenosi i ja, da rešaj, rahimahu avtara, kaže, učestvovao sam u biti na jednuku, najveća bitka, između muslimana i rimljana. U bitci na Jermuku to je bila bitka koja je sa Allahovom dozvolom odlučivala budućnost islama i muslimana. U kojoj su se okupili 200.000 rimljana. 200.000 bizantijaca. U njihovoj vojci su imali Rusa i Slavena i Gruzijaca i Grka i Jermena i tako dalje i tako dalje. I Franka svi kršćanski narodi su se okupili na Jermuluk da se bore protiv muslimana. A muslimana je toga dana bilo 40.000. 40.000 muslimana protiv 200.000 rimljana, kršćana. Allahu ekber. Kakva je ovo bitka bila? Hasbun Allahu edin veliki. Kaže Iyad Rešari. Ome radijelahu anhu je tada bio emir al-mu'minin. Nam je postavio petoricu emira, petorica pred postavljenih. Halid ibn Walid, Amr ibn al-As, Ebu Ubejda, Šurahbil bin Amr ili Ebu Hisna ili Hasana radijallahu anhu i Jezid ibn Abi Muawija radijallahu anhu međma'in. U samom početku borbe izgledalo je da nema pobjede i da je uništenje muslimana blizu pa su ashabi radijalizvanu Allahi alaihim u ovih 40 hiljada bilo je hiljada ashaba Allahovog poslanika. Hiljadu prijatelja drugog Allahovog poslanika učestvovao u ovoj, u ovoj borbi. A stotinu njih se borilo zajedno sa Allahovim poslanikom u bitvi na Bedru. Napisali su pismo Omeru radijalavanu u kojem traže pomoć, podršku da pošalje još vojnika i ratne opreme u borbi protiv Allahovog neprijatelja. Šta im odgovara Omer radi Allahom. Allahov poslanik, alaihi salatu veselam, se protiv mušnika u bici na vedru borio, a njegova oprema je bila daleko slabša i manja od vaše. Bio je daleko slab, slabši, bio je slab i opet se borio protiv Allahovog nekretara, protiv mušnika. Zbog toga tražite pomoć od onog koji vam pomoć može dati. I na njega se oslonite te dalje predara i bojite se protiv nevernika i ne možete slučajno više da mi pišete. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين na Allaha se oslonite ako ste mu'mini, ako ste vjernici. La haule wa la kuvvete illa billah. Nema rasprave. Nikom od ashaba nije palo na pamet da se povuču da pobegnu sa bojnog polja. Ne Allah, već su tražili pomoć od Omera radijallahu anhu, a Omer ih je uputio na onog kod kojeg je sva moć i pomoć te barek je zala. Da njega mole za pomoć i na njega da se osmone. Šta kaže i ja rešan? Tako mi je Allah. 40 pece hajih smo poubijali. Ogroman broj i ogroman imetak smo zapijenili. To je bio kraj rimskog carstva, rimske imperije. To je bio početak uništenja te najveće svjetske sile la haule vela kuvete i znajte da se ovo nikada neće ponoviti opet u, u ovom, na ovom zunjavku da muslimani poraze svjetske sile osim ako ne budu teohini ispravno svatili i ispravno sproveli u praksu la haule vela kuvete a to je Allahova te bare petala jednoća da naučiš ko je svoj gospodar da ga moliš ovim imenima da njegova imena i svojstva promjene sad tvoj život. Kada kažeš Allah je advekil, onaj na koga, se, na koga je osnovan, onda ćeš reći, ja ću se pripremiti onoliko koliko mogu. Volev aradur huruđa na adu lehu udda, da su oni htjeli u boj da idu, u borbu da se boje protiv neprijatelja. Oni bi se pripremili za borbu, kaže Allah te bare fetala. Volakin kerih Allahum bi asahum. Allahu nije bilo drago da oni idu u borbu. Fasab patahum, Allah وقيل اقعدوا i القائدين rečeno, يوجبرت sa onima koji رجلو واستانيته سوني ما كنت سيده كوتشي سشنرا لا حول ولا قوة إلا بالله يا فتى بريبريمو نيكو كونيكو موغو أنا سنتين أصلي الله نيتي سنتين دور رجعك نيتي بورني سنتين فاميليو niti sam upotrebio svoje veze koje imam. Jedina veza koja mi je potrebna jeste veza između mene i Allaha Tebare Katara. To je ispravno svatanje Allaha, Allahovih imena i svojstava. Međutim, ljudi, kada upadnu u probleme, ne razmišljaju Allah. Prvi koji mu padne, prvi koji mu padne na pamet jesu ljudi, jeste doktor, jeste njegov rođa koji radi u, u vladi i u policiji, a tek nekad na kraju se seti Allaha. Gori su od mušlika, gori su od nevernika, nego nevernika u vremenu Allahovog poslanika. Jer oni, kada bi upadnu probleme, da Allahe muhli sine nebudin, Allah bi zvali istinski, iskreno mu vjeruje svoje Bez imalo širka. Hvalist, čisto. Samo bi Allah molili kada upadne u problem. A današnji mušnici koji se zovu Hasan Hussein Ahmed Muhammed, kada upadne u probleme, zovu mahluk, mahlukate, zovu stvorenja, zovu slabe, a neki čak idu u sihir baza i postanu kafir isto kao i on. La haule ve la huvete, illa illa. Hasan Allahu en ima nekim. <clears throat> Kaže Šafih ibn Seleme, Ebu Vajle, Rahima Volotara. Kaže, izašli smo jedne, jedne noći koja je bila strašna, strašna noć, tamna i umrna. Izašli smo u toj strašnoj noći. Pa smo pored jednog drveta sredi čoveka, odnosno vidjeli smo čoveka koji spava pod drvetom, a njegov konj je bio svjedat poviše njegove glave, Pa smo ga probudili i rekli, čovječe, zar u ovakvoj noći ti spavaš na ovakvom mjestu? Subhanallah, ovaj čovjek je bio muahid, ispravno satan je teuhida. Kaže, tako mi je Laha, ja se stidim da Allah zna o meni da se bojim nekog drugog mimo njega. Srame, da Allah vidi da je mene strah od nekog drugog mimo njega se bare kad Allah. To je Znam od toga, Allah ekber. Stidim se toga. Da Allah vidi mene, a ja se bojim nekog drugog. Mimo njega te bare kretala. Pa se okrenuo, spustio svoju glavu i zastavio. Kao da ništa nije. Oluja, vjeta, zvijeli u noći. Ništa ga to nije interesovalo. Ili koj koji će ga zgaziti. Hapu na lavu nije veki. Kaže, ja se stidim Allah. Da Allah vidi i da Allah zna meni da se ja bojim bilo koga od korenja da se bojim bilo koga, mimo njega će bare kretala. Ovo je ispravno shvatanje Teovida i ovo je ispravno shvatanje osmanjanja na Allaha. Legni na desnu stranu, prouči zikreve koji su ti propisane od Allaha koje ih proučiš. Prouči ajde u kursi i koji hu Allah, i druge sure i dole. I spavaj. Ako ti se nešto desi, desilo ti se jer je Allah htio. Ako ti se ne desi, nije moglo nikako da ti se desi jer Allah nije htio. والصلاة سيراها حسبنا الله ونعم الوكيل <clears throat> قال الإمام أحمد <clears throat> رحمه الله تعالى صدق المتوكل على الله عز وجل أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من العدميين istinsko oslanjanje na Allaha jeste da se svim srcem iskreno uzdaš Allaha te barek i da sve ljude sve sinove Ademove da ih izbaciš iz svojeg srca. Da ne razmišljaš ni o kome od ljudi pridonoše određene odluke. Želiš da se oželiš? Pa kažeš, ja poznajem određene ljude koji će založiti za mene lijepu riječ. To je neispravno pojmanje osmanjanja na Laha, već osponi se na Laha i ne nemoj razmišljati o ljudima da će ti dati podršku da će ti pomoći jer su ljudi slabi. Ljudi su slabi, Allah te bare ve je jak. Jesma'u <clears throat> en yužibehu bi še'in fe iza kane kezalike kane Allahu jerzukuhu ve kane mutevakilen. Kada čovjek bude ovakav, da ne razmišlja o ljudima, već da se samo na Allaha ustaje ovo, od njega pomoć traži i podršku te bare zara i da samo od njega voli rešavanje njegovih problema, odmah će ga Allah obskrbiti odakle se ide nada. I on će biti u pravom smislu značenja od onih koji se na Allaha ustaje. Volim Allah te bare kratala da nas učini od onih koji se na Allaha istinski ustaje. Volim Allaha te bare kratala da naša veza sa Allahom subhanahu tada bude čvrsta i da ta veza bude najčvršća koja se nikad neće pokidati bizni lajte bare. Molim Allaha te bare katara da nas očisti od kufra i širka. Molim Allaha te bare katara da nas poduči njegovo vjeri, da ispravno shvatimo Koran i Sunnet i da ispravno sprovedemo te u praksu. Molim Allaha te bare katara da muslimane vrati Allahove vjeri na najlepši način. Molim Allaha te bare katara da oprosti meni vama i svim muslimanima. Molim Allaha te bare katara da pomogne muslimane na svakom mjestu. Molim Allaha te bare katara da pomogne džihad i mujahide na svakom mjestu. Volim Allah te bare katara da nas učini od onih koji se bore za ovaj din, koji rade na Allahom te bare katara putu i koji se liči je pukora, ne boje. Volim Allah subhanahu tara da nas učini najsličnima ashabima Allahovog poslanika, rizvanu Allahi alihim. Volim Allah subhanahu tara da oprosti meni i vama i svim vjernicima. وآخر الحمد لله رب العالمين وآخر السلام محمد سقنا وأوضبوه في رجال غير جياء وسنا انتصرت شاكرين وجه محنا وكان حبه لروضهم